entzungo duzuen zintan, Jose Antonio Arana Martijari, Euskaltzain egin zenean, mila behatziron talarrogeita behatzean, hain zuzen ere, egindako elkarrizketa jasotzen da. Euskararen inguruko hainbat gai ukitzen dira. Entzutezko ulermenaren lehen atala. Pentsatutzen duen inoiz, eh, abokatu eginda gero eta ekonomia ikasi eta gero bazule bizitza ba, Euskal Zain izatera e, <laughs> iritsi pentsu Oduan, eh, ez nuen egiten erri ez ez eta mm, zeian, sortu genuen garrikan zeberaltu ikastola, eta behar bada esango nuke orduan ez zeran ere Euskararekiko e, eh, orako grina edo ez, ikastola sortu, hainbat problemekin orduan ere, ez diru problema bakarrik, baimenak eta inspekzioak eta bu, urte, urte tristiak izan ziren, izan ziren. Baina, mm, naiz eta ordurako erderazko lan batzuk eh, idatziak izan, e, gehien bat musikologia, musikologia askoak, mileta bederatzen dira eta lauan, Idatzi nuen edo, publikatu nuen obezateko, ze idatzi eta bane euskan beste goza batzu, baina publikatu nuen euskarazko lehen lana. Mileta bederatzen dira eta irrogeta lauan, eta asko eriburuz eh, asko ere, eh, omenaldia eh, eskaintzeko asmoetan bintzat. Eh? Beraz, orduan hasi zen nire euskal mundu han ziren eh, erraldoiekin eh, harreman eta batera bere jentzeko baitasuna eta... Eh. Orduan nire buruan sartu ziren bi euskaltzain oso importanteak garnikarrak baitzien, bueno, ez ziren garnikarrak ziren eta Severo be arrasetetarra zen, eta garai Txegarai, azbeitiarra, baina mm, garnikan bizizan ziren, garnikan hil eta garnikan egin zuten beraien lana. Orduan, pertsonai bi hoiekin loturik aurkitu nintzen lehenengo nire urratzetan, Euskal Munduko urratzetan, eta mm, nire lehen lanak, lehena asko eri buruzko izan ba- baitzen, behintzat euskara Munduko iker, nire iker, lehen ikerlanak, zaberaltu eri buruz, eta e, Carmelo buruz <laughs> Momentu honetan, e, eh, Euskal zaudeten Euskal nolabaiteko erlaziorik edo korrespondentziari badago Euskal Herriko lurralde bakoitzarekiko, edo, bueno, persona bat izendatzen da. Hau da, zure aurrekoa ere, uste bizkaitarra izan ezta? ez da? Joan Gorostia,